وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك الحميد الله سبحانه وتعالى na تميت محمد صلى الله عليه وسلم تميت كان hapa katika nyumba ya Allah leo hii usiku kuamkia Jumamosi ya tarehe saba ya mwezi wa Dhulhijja sawa na tarehe nne ya mwezi wa sita leo hii kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala Tutaanza mhadhara wetu ambayo itakwenda kwa siku nne kuanzia leo hii, siku ya Jumaa na kesho Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne. Katika hizi siku nne mhadhara uhakika wa tukio la Ghadirkhu tatu, tuimalizie siku ya Jumatatu. Sehemu ya kwanza tutazungumzia misingi muhimu kuijua katika kuwazungumza Mashia. Hiyo tutakuwa ndo sehemu yetu ya kwanza, misingi muhimu kuijua katika na mashia na inshallah kesho na kesho kutwa ndani ya siku mbili tutalizungumzia tukio la Ghadir lote kwa ujumla ndani ya siku mbili lakini siku ya tatu ambayo itakuwa ni siku ya sehemu ya tatu ambayo kwa siku ya Jumatatu tutazungumzia suala la utawala na ukhalifa wa Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kwamba sisi Ahlu Sunna tunapishana na Mashia katika swala la ukhalifa. Sisi tunaona kwamba khalifa baada ya mtume ni Abubakar Siddiq, huku Mashia wao wanaona khalifa baada ya mtume ni Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao tutakautumia katika mihadhara hii ya siku nne. Kabla sijaingia katika maudhui ya leo ambayo nimejitahidi kuifanyia ufupisho katika karatasi ambazo mko nazo mkononi, lengo na madhumuni ni kwamba mara nyingi mtu anaposikiliza hawezi kuyakumbuka yote aliyoyasikia atayakumbuka machache anaweza kuyakumbuka ya mwanzo au ya katikati au ya mwisho lakini yale yaliyoandikwa huwa yanadumu yanadumu katika maandishi muda wa kuwa maandishi bado yapo mara nyingi mimi katika mihadhara muhimu hadhara kama vile ya mashia huwa ninapenda zile dondoo nitakazozizungumza katika mihadhara niziandike kwa lugha ya Kiswahili ili wale waswahili wenzangu waelewe utakapotoka hapa ukishika hii karatasi kaiangalia basi yale ambayo ulikuwa umeyasahau utayakumbuka, lakini pia utapata nafasi ya kuweza kumwelewesha mwenzako. Kwa hiyo ni mfumo ambao mimi nimeuteua, nimeuchagua na ninaona una maslahi makubwa katika jamii ambayo inatuzunguka. Sasa, kabla sijazungumza chochote napenda nitangulize jambo moja kwa nyinyi wasikilizaji sisi ahlu sunna wal jamaa hapa mkoani Tabora katika watu ambao tutawazungumza sana ni mashia tutawazungumza ndani kwa maana tukiwa katika misikiti ndani kama hivi na tutazungumza hata nje pia, kwa maana tutafikia hatua tutachukua viwanja, tutafuata taratibu za kiserikali na tutawazungumza nje. Kwa nini tuwazungumze sana mashia? Sisemi kwamba madhehebu mengine hatutayazungumza lakini meshia tutawapa nafasi ya kipaumbele sana sababu kwamba tofauti zilizoko katika ushia ni tofauti na makundi mengine yote yani unaweza ukaingia katika utablighi sawa ukaingia katika uibadi ukaingia katika uswali, si ukaingia katika mapote mbalimbali haya mapote yote haya mapote ya Kiislamu yaani wote hawa ni waislamu tumetofautiana katika baadhi ya mambo lakini tunapozungumza ushia ushia ni dini shemelewa ushia ni dini, ni dini. yani ukisema mimi naingia katika ushia, ujue kwamba umeingia kwenye dini nyingine. Si vyepesi mtu kumwambia kwamba ushia ni dini alafu akaelewa, si vyepesi, ni ngumu sana, kwa sababu wanaswali, wanasoma Qur'ani, wanafunga, wanahiji, wanasaidia mayatima, wanasaidia jamii lakini ile ni dini inayojitegemea kwa hiyo ili kuweza kuiokoa jamii yetu basi kuna haja ya mara kwa mara kutoa elimu kwa Waislamu kwamba chonde chonde ni afadhali ukawa shoga lakini usioishia ni afadhali ukawa nini shoga mje shoga shoga mnawafahamu ukisikia leo mtoto wako amekuwa shoga nafsi yako itauma sana ndio utaumia sana hata barabarani huenda usionekane kabisa kwa ile fedheha ambayo mtoto wako atakuwa ameingiza katika familia yako lakini ukisikia mtoto wako amekuwa shia unaona kawaida tu sasa inatakiwa ifikie hatua sawa, ukisikia mtoto wako amekuwa Shia, dada yako amekuwa Shia, mama yako amekuwa Shia, ile fedheha na aibu utakoipata ni zaidi atakapokuwa umepata habari ya kwamba mtoto wangu mimi kwa shule Kwa hili jambo hili sio jambo la jazba, kwamba ni jambo tukizungumza leo, kesho uchukue msimamo. Tutalizungumza sana ninaamini ya kwamba tukienda na ratiba hii baada ya miaka ishirini tutakuwa mmeshaelewa kama paka, paka, kama inafika mpaka miaka ishirini bado hujaelewa basi itakuwa Allah hajakujalia taufiki kwa hiyo sababu kubwa itakayotupelekea sisi kutoa muda mwingi kuwazungumza Shia ni kwamba ushia ni dini kwa hiyo usije ukathubutu kuingia katika dini ya Kishia. Ili uweze kuzuilika kuingia katika dini ya Ushia ni wewe kupewa elimu basi. Nadhani kwa mmenielewa vizuri. Na mashia wapo tunavyozungumza hivi katika mkoa wetu wa Tabora, mashia wapo na wameshatengeneza misikiti na katika baadhi ya wilaya wana misikiti wametengeneza na hapa mjini wapo wana misikiti yao na wanawashawishi vijana kuingia katika ushia na njia kubwa wanayoitumia ni njia za ulaghai na njia za uongo ambazo sisi tutakuwa ni wenye kuzibainisha mara kwa mara baada ya hapo mtu atakapoamua kuingia katika ushia basi itakuwa ni maamuzi yake yeye mwenyewe Allah tufanyie vipesi katika hii safari atupe ikhlas na atupe subra kwa mitihani na misukosuko yoyote ambayo tutakumbana nayo katika safari hii ya kuwazungumza mashia niingie katika maudhui yangu ya leo kipindi ninaandaa huu muhadhara niliona kwamba kuna haja ya Waislamu kupewa miongozo muhimu maalum inayohusiana na swala la ushia peke yake. Kabla tujaanza kuzungumzia tukio la Ghadirhu, kwanza tuzungumze ile miongozo na baadhi ya mambo uyafahamu, kisha baada ya hapo sasa ndio tuingie kwenye tukio moja kwa moja. Kuna nukta tatu ambazo nitazungumza katika siku ya leo ndani ya hii sehemu ya kwanza ya mihadhara yangu. Leo nataka nikupe misingi misingi muhimu sana ambayo wewe unatakiwa uwe nayo, Muislamu unatakiwa uwe nayo kwenye kuwafahamu Shia misingi hii nitaizungumza kwa lugha ya Kiswahili sinitumia sana lugha ya Kiarabu nataka muelewe na kama kuna kipengele chochote ambacho hautokielewa basi uliza sio utoke hapa ukanione huko barabarani ah njoo uulize hapa jambo la kwanza ambalo nitalizungumza katika hii sehemu ya kwanza ni alfarqu baina iftiraq na ikhtilaf, kutofautiana na kufarikiana, tofauti baina ya kutofautiana na kufarikiana. Nukta ya kwanza tutakuzungumzia kwamba kuna kutofautiana kama na kukhtalifiana alafu kuna kufarikiana hizi ni ibara mbili ni maneno mawili ya kiistilahi ni maneno yana maana maalum katika lugha ya kisheria lakini ni maneno ambayo yameenea kwa kiasi kubwa sana katika jamii zetu sisi waislamu tume tumefarikiana au tumetofautiana tumefarikiana au tumetofautiana utaona majibu yanagongana kuna watu wanaona kwamba sisi tumefarikiana na kuna watu wanaona kwamba sisi tufanye nini tumetofautiana kutofautiana maana yake ni kukhtalifiana sasa nataka tuanze tujue msingi wa kutofautiana na kufarikiana. Hapa kuna nukta mbili nitazisema. Nukta ya kwanza, kuna tofauti kubwa sana baina ya kukhtalifiana, yani kwa maana kutofautiana na kufarikiana. Kuna tofauti kubwa sana baina ya kukhtalifiana, kwa maana kutofautiana na kufarikiana japo si kila kuhtalifiana ni kutofautiana yani si kila kuhtalifiana ni kufarikiana si kila kuhtalifiana ni kufarikiana lakini hauwezi kutokea mfarakano bila ya kuhtalifiana japo watu wanaweza kuhtalifiana lakini wasifarikiane jambo lililokatazwa katika sheria yetu tukufu ni kufarikiana ama kushtalifiana au kutofautiana ni jambo ambalo haliepukiki katika maisha ya kidini na kidunia maelezo yako sawa takuja tena kusema haya maelezo kuna tofauti kubwa sana baina ya kukhtalifiana kwa maana kutofautiana na kufarikiana tofauti ipo japo si kila kutofautiana ni kufarikiana kuna kuna kuna, kuna tofauti baina ya kukhtalifiana na kufarikiana kisheria lakini sio kutofautiana ni kufarikiana, si kutofautiana. Ni nini? Ni kufarikiana. Lakini hauwezi kutokea mfarakano, kwa maana watu hawawezi kufarikiana bila kutofautiana. Lazima tofautiane kwanza, ndio utafanya nini? Watafarikiana. Japo watu wanaweza kutofautiana, lakini wasifarikiane. jambo lililokatazwa katika sheria yetu tukufu ni kufarikiana ama kutofautiana au kushtarifiana ni jambo ambalo haliepukiki katika maisha ya kidini na kidunia maneno yamejifunga funga nitafafanua ndio maana kama kuyaandika kuna tofauti kubwa baina ya kushtarifiana na kufurahia hii ni nukta kubwa sana kuna tofauti kubwa baina ya nini kufarikiana na kukhalifiana wewe na wewe mnaweza mkafarikiana sawa na mnaweza mkatofautiana si kila watu wawili au makundi mawili yanapo ikhtalifiana lazima yafarikiana hakuna ule sumu sio tumeelewa hakuna ulazima mimi na wewe tunapokhtalifiana tunapotofautiana lazima tufarikiane hakuna ulazima hakuna ulazima kwa maana upo uwezekano mimi na wewe tukatofautiana lakini tukaendelea kuwa pamoja kinyume cha farqa ni nini ni kuwa pamoja kinyume cha kuwa pamoja ni nini ni kufarikiana jambo lililokatazwa na sheria ni sisi kufarikiana sio kutofautiana ama kutofautiana ni jambo halihukiki si kidini wala si kidunia yani kwa maana huwezi kuwaweka watu katika mtazamo huo mmoja kwenye jambo moja ili kitu haiwezekani Allah mwenyewe alishakataa ndani ya Qur'an walakin ikhtalafu walidhalika khalaqahum walau shaa Allah laja'ala an-nasa ummatan wahida lau kama Allah angetaka angewafanya watu wote kuwa ni kitu hicho kimoja walakin ikhtalafu, lakini mtatofautiana. Walidhalika khalaqa, na kwa ajili hiyo akawaumba nyinyi. Na ndio maana wewe unaweza ukatofautiana na nani? Na mke wako, unaweza ukatofautiana na rafiki yako, mkapishana maneno na Waislamu wakakhtalifiana katika baadhi ya mambo, huyu akaona jambo hili kwa hivi, mwingine akaona vingine, tayari tushatofautiana hapo, lakini si kila tunapotofautiana lazima tufarikiane kufarikiana ndio jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza akasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu si wa la takhtalifu wa la tafarraqu wa la msifarikiana lakini hamwezi kufarikiana mpaka fani tofautiane kwa kinachotakiwa hapa ni kulinda hizi tofauti hizi kuna tofauti ambazo zikitokea baina yetu lazima tufarikiane na kuna tofauti ambazo zikitokea baina yetu sawa tutaendelea kuwa pamoja lakini kila mtu atabakia na mtazamo wake kipengele hichi kimeeleweka vizuri sasa ni wakati gani hapa tutaambiwa ya kwamba tumefarikiana na ni wakati gani tunasema kwamba hapa watu wametofautiana ni sehemu moja tu basi ikhtilafu kuna sehemu ikitokea hapo watasema ya kwamba hapo wamefarikiana watu wanapohtalifiana katika misingi ya dini watu wanapoikhtalifiana katika misingi nini misingi ya dini huambiwa wamefarikiana watu wakitofautiana katika misingi ya dini usulu dini wakitofautiana pale pale hawaambii kwamba wametofautiana wanaambiwa fanya nini wamefarikiana na wakikhtalifiana au kutofautiana katika tanzu au matawi ya dini huambiwa wamekhtalifiana au wametofautiana narudia tena wakati gani utasema ya kwamba hapa pana farqa na ni wakati gani watasema kwamba hapa kuna ikhtilafu ikhtilafu itasemwa pale watu wanapohtalifiana katika tanzu za dini nikisema tanzu za dini naelewa matawi ya dini wakitofautiana hapa wanaambiwa hao fanya nini lakini wakishtalifiana katika usulu dini katika misingi ni ya dini ibara itakayotumika pale wataambiwa kwamba hawa wamefarikiana haitutumika ibara kwamba hawa wamefanya nini wametofautiana ibara itakayotumika pale ni kwamba hapa pana furqa au pana farqa farqa imetokea tupo wakati gani mtu ataambiwa ya kwamba hapa pana ikhtilaf ni wakati gani itasema ya kwamba hapa pana iftiraq tutayasema ya kwamba hapa pana iftiraq itakapokuwa ikhtilafu imetokea katika misingi mikuu ya nini ya dini na tutasema ya kwamba hapa pana ikhtilafu itakapokuwa ikhtilafu ile imetokea katika furuu dini labda nimalizie kipengele hichi cha kwanza usulu dini ni nini sawa na, na, na furuu dini ni nini usulu dini ni zile arkanu imani sita zinaitwaje zile usulu dini zile waislamu hawatakiwi kutofautiana hata kidogo kumwamini Allah kumwamini mtume kuamini siku ya mwisho kuamini malaika kuamini vitabu vyake na kuamini nini qadari haya mambo sita haya ni marufuku kutofautiana waislamu wote wanatakiwa wakae na mtazamo huo mmoja basi sababu huo ndio uislamu wenyewe na ambao huo uislamu ni matendo ya nini ya moyo na ndio kazi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliifanya kwa kiasi kikubwa sana kutengeneza nini nyoyo imani ikiti katika nyoyo za watu ama furuu dini tanzu za dini matawi ya dini ni zile arkanu alislami arba'a nguzo nne za Uislamu ambayo ni swala zaka hija na nini na sala mambo ya ibada yale yanaitwaje yale matawi ya dini kwa maana kuna msingi alafu kuna yale matawi yake sasa sehemu ambayo tunatakiwa sisi tukitofautiana kila mmoja aendelee kuwa na msimamo wake na mtazamo wake ni katika hizi arkanul islami al-arba nguzo nne za nini za uislamu tena hizi nguzo nne za uislamu ahlul ilm wanasema watu watatofautiana katika zile furui zake sio kwa maana mmoja asema kwamba swala ni sawa na mwingine asema swala sio nini sio sawa a ikhtilafu zitakuja katika masala ya ndani ndani kuhusu swala huyu anaona kwamba ukiswali ufunge mikono kwenye kifua mwingine anasema hapana hakuna ulazima kufunga mikono nini kwenye kifua unaweza ukaachia nani masala furu masala furu ambayo walitofautiana kuanzia masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam na mpaka zama zetu wala hayawezi kuona mtazamo mmoja umeelewa sasa tunapokuwa tunazungumza masala ikhtilafu miongoni mwa makosa makubwa sana ambayo huwa watu wanayafanya watu huwa hawaangalii usuluddin wanaangalia nini furu'uddin ndio tatizo linaloanzia hapa kumbe zile usulu dini zile ndiyo misingi mama ambayo watu wakitofautiana pale yani huku hawawezi kukubaliana hata kidogo mizozo itaendelea tu mpaka kiyama kinasimama lakini ile ile itikadi ile inapokuwa ni itikadi moja katika zile nguzo sita za imani mitazamo yetu sisi mitazamo ya aina moja huku hata tukikosana basi tutaendelea kukani kukaa pamoja sisi tumeelewana jamani kwa sababu tunapokuwa tunazozana sisi kuna mahala tunarudi pale tunaporudi pale sawa panatufanya sitokee pamoja kwa kumalizia hili jambo la kwanza mfano wake ni kwamba tuna familia mbili tuna familia ya mzee Juma na tuna familia ya mzee Rashidi sawa mzee Juma na watoto kumi na mzee Rashidi na watoto wangapi kumi hawa watoto wa mzee Juma wanapokhtalifiana wanarudi kwa nani ndio nini ndio usuli ndio msingi ule mshaelewa ndio nini ile ule ndio msingi kwa maana hawa wagombani na kugombana kuna sehemu wanakutana tu ambayo ni kwa lakini familia hii ya mzee Juma na familia ya mzee Rashidi hizi familia mbili tofauti kwa utakapokuwa sasa huyu mtoto mzee Juma amegombana na mwenzake si ndio halafu anataka hakimu wa mzozo huu awe mzee Rashidi kuna suluhu hapo haitowezekana kwa sababu wenyewe kuna wana, wana shina lao lipo wana msingi wao wako nao pale lakini wao tukirudi kwa ule baba yao pale baba yao anaweka sawa ndio maana utaona hata katika upande wa familia watu wanaweza kutawanyika nao wakatawanyika alafu siku tu mzee akasema ikifika tarehe fulani watoto wote njooni hapa basi yashamaliza ukaanza kupiga simu mzee kuna nini huko nimesema njoo basi na we hapo ulipo hapo ni mzee kwa watoto wako lakini yule kichwa cha familia ameshasema njoo lakini mzee Juma akiita watoto zake watoto zangu wote njoni hata kama watenda hata kwa sababu ni misingi miwili tofauti nadhani mpaka hapo mtakuwa mmenielewa vizuri sana barakallahu fiku fadhinimu ikhtilafu zilizoko baina yetu ni ikhtilafu ndogo ambazo zinapewa sura kama vile ikhtilafu ya madhhabi ya Shafi na madhhabi ya ya Maliki sawa tena wakati mwingine mnapewa visa Imam Shafi anakuwa anaona kukunuti inafaa Imam Ahmad anaona kukunuti fanya haifai lakini huyu Imam Shafi huyu akienda kwa Imam Ahmad hakunuti kwa ajili ya kumheshimu nani Imam Ahmed na huyu Imam Ahmed huyu akienda kwa Imam Shafi anafanya nini anakunuti walikuwa wanavumiliana ushapigwa changa la macho tukio ni kitu kingine sawa na mfano nini kitu kingine swala la kunuti si katika usudi yani wewe ukikunuti huingii katika bid'a na usipokunuti huingii katika sunna kidhibiti kwamba ti wewe ni mtu wa sunna wewe ni katika ahlus sunna au ni katika ahlul bid'a eti kwa kuwa haukunuti alfajiri wewe ndio mtu wa sunna au kuna kipimo hicho huo ni mtazamo feki au tunafunga kwa mwezi wa kitaifa na tunafanya kwa mazoea nini wa kimataifa kwamba eti ukifunga na mwezi wa kimataifa wewe ndio mtu wa sunna na ukifunga kwa mwezi wa kitaifa wewe ni mtu wa nini mtu wa bid'a hakuna kipimo hicho katika dini huwezi kumwingiza mtu katika sunna na mtu katika bid'a kwa kuwa amekhalif masala ya furu' katika dini la hmm? mtu anaingia katika bid'a au anaingia katika sunna kwa ajili ya misingi ya dini. Sasa sisi na mashia, umoja wetu baina ya sisi ahlu sunna na mashia ukoje? Jambo la kwanza kabisa tunatakiwa tufahamu ya kwamba asili ya tofauti baina ya shia na ahlu sunna ni katika misingi ya dini na sio katika tanzu au matawi ya dini. Wewe Muislamu unatakiwa ulielewe hivyo. Ahlusunna na Mashia asili ya tofauti baina yao imeanzia kwenye kutofautiana katika misingi ya nini, ya dini na sio katika tawi za dini, ijapokuwa katika matawi ya dini pia ikhtilafu ipo, lakini mzozo kamili ulianzia katika kutofautiana kwenye misingi ya dini. Kwa hiyo ahlusunna na mashia wao wamefarikiana na kamwe hawawezi kuafikiana mpaka mmoja wao aamue kuacha itikadi yake na kuishika itikadi ya mwenzake au aamue kutengeneza itikadi mseto na yote hayo hayawezekani kutoka kutokea kwa yoyote miongoni mwao haiwezekani ahlusunna na shia wakawa kitu kimoja kwa nini haiwezekani kwa sababu wametofautiana kwenye nini kwenye misingi ya dini hawakutofautiana katika furuu dini wametofautiana katika nini katika usulu dini kule dini inapochukuliwa kule kwenye misingi ya dini kabisa kule kule ndio mzozo ulipoanzia hawa wanaona hivi na hawa wanaona hivi kwa hiyo wewe muislamu unatakiwa ili jambo ulifahamu kwa umakini kabisa Tofauti baina ya Shia na ahlu sunna ni katika misingi ya dini na sio katika tanzo za nini za dini, ijapokuwa katika furui dini pia tumetofautiana, lakini ile farqa ile farqa yenyewe imeanzia wapi? Kwenye usulu dini. Hilo wewe unatakiwa ulifahamu. Kwa hiyo ahlu sunna hawezi kuacha sunna akaingia kwenye nini? Kwenye ushia, hawezi kama vile vile mshia naye hayuko tayari kuacha ushia wake na kuingia katika nini katika usuni sasa wakisema hawa tuko pamoja inabidi wakae watengeneze itikadi mseto wakae pamoja tengeneze nini itikadi mseto jambo ambalo haliwezekani hiyo ni nukta ifahamu nukta nyingine ya pili kwenye kipengele hichi cha pili tunachozungumzia umoja baina ya Shia na Ahlus Sunna. Shia Shia haamini kama Ahlus Sunna ipo sahihi katika mfumo wake wa dini. Shia Shia haamini kabisa kama Ahlus Sunna yupo sahihi katika mfumo wake wa dini, haamini. Na ndio maana kamwe Shia hawezi kusali katika msikiti wa Ahlus Sunna hata siku moja. Shia hasali katika msikiti wa Ahlus Sunna na wewe ahlu sunna huwezi kusali katika msikiti wa kishia na shia kiingia kusali katika msikiti wa ahlu sunna basi ile sala lazima tairudia nyumbani kwake kwa sababu katika itikadi yake haamini kama wewe upo katika mfumo sahihi na wewe pia ahlu sunna huamini kama shia yupo katika mfumo sahihi wa dini huamini hivyo Sababu ni nini? Sababu kuu ni kutofautiana sehemu ya kuchukua misingi ya dini. Shia na Ahlus Sunna wametofautiana mahala pa kwenda kuchukua dini. Shia anaona dini sahihi ni ile inayochukuliwa kutoka kwa Allah kisha kwa mtume kisha kwa maimamu kumi na mbili basi ndio mtazamo wake Shia dini sahihi, dini sahihi ni ile ambayo inachukuliwa kutoka kwa nani? Kwa Allah, kisha kwa mtume, kisha kwa maimamu kumi na mbili, basi full stop. Ushale umeona tofauti ilipoanzia hapo. Dini tunaichukua wapi? Shia inachukua dini kwa Allah, halafu kwa nani? kwa mtume alafu kwa nani kwa maimamu 12 na mbili full stop ahlu sunna yeye anayechukua dini sahihi yanaona yaani kwamba dini sahihi ni ile inayochukuliwa kutoka kwa Allah kisha kwa mtume kisha kuzingatia ufahamu wa masahaba juu ya mafundisho hayo ina maana ahli sunna anachukua dini kutoka kwa Allah na Shia naye anachukua kutoka kwa nani kwa Allah hapo umeafikiana si ndio kutoka kwa Allah dini inakwenda kwa nani kwa mtume Shia anachukua dini kutoka kwa mtume na ahli sunna naye anachukua kutoka kwa nani kwa mtume kutoka kwa mtume sasa Shia anahesabu watu kumi na mbili tu kwamba hao ndio ambao waliipokea dini kutoka kwa nani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi sasa ahlu sunna na waislamu wote duniani kwa ujumla dini tunaichukua kutoka masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam muda wa kuwa huyu ni sahaba wa mtume sisi akisema qala rasulullah tunanini tunachukua shia hachukui dini kutoka kwa sahaba yoyote unayemjua wewe hatukui kwa hiyo si Abu Huraira si Anas bin Malik Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abu Sa'id al-Khudri Abu Musa al-Ash'ari Umm al-Mu'minin Aisha Hafsa Umm Salama Zainab wote hatambui kuna kitabu nitaka nije nacho nimekisahau kikumbuka mjanacho kesho sawa wanaelezea kabisa mashia kwamba sisi hatuchukui na kufanyia kazi mafundisho yoyote ya kidini ambayo yamepita nje ya watu kumi na mbili wale maimamu kumi na ngapi kumi na mbili kwa hiyo ukimletea hadithi ya Abu Hurairah kimletea hadithi ya Anas bin Malik kimletea hadithi siku ya Abu Musa al-Ash'ari hadithi ya Abu Bakr hadithi sana mimi hao siwazingatia sio siwazingatia kwamba hawafai hawa ni makafiri hawafai kupokea dini Simenielewa? Hawa ni makafiri hawafai kupokea mafundisho ya dini. Sio kama ni Waislamu, ah hawa ni makafiri kabisa kwa hiyo hawezi kupokea dini kutoka kwa Abubakar wala kwa Umar wala kwa Uthman wala kwa Abu Musa wala kwa Abu Sa'id hawezi kupokea dini kwa sababu hiyo sasa nataka niambie tutakutana wapi sisi na wao tutakutania wapi hakuna na ndio maana sasa sisi ahlu sunna na waislamu wote kwa ujumla wanazungumza mara kwa mara na wewe unataka uelewe hivyo hakuna ibada hata hiyo moja, hakuna ibada hata moja ambayo sisi Waislamu tunaifanya afu na mashia wenyewe wanaifanya afu tukaa tunafikia Hakuna tena ibada hiyo tunaijua wewe, hakuna swala, zaka, hija, saumu, sawa, ndoa, talaka, eda, kuzika, hakuna sehemu hata moja sisi na sisi na mashia tunafikia Kwa nini kwa nini hatuafikiani? Tumetofautiana nini? misingi ya dini tumetofautiana wapi tunachukua dini